أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قول وعمل وعقيده ولبس كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahvala pripada Allahu za lašanuhu i donosimo salavat i salam i posljednika Allahovu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala Ja ayuha alladhina amanu taku Allahe haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antu muslimun. Wa vi koji vjerujete, bojite se Allah tabarik wa ta'ala istinskom bogbojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarik wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boji istinskom bogbojaznošću od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani, molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Uz Allahu tabarik wa ta'ala pomoć nastavljamo sa tumačenjem djela šurutu sara od šeha imama Mujaddida, šeha Muhammad ibn Abdul Wahaba, rahmatullahi alaihi. Došli smo do govora o šurutu sara, odnosno o sastavnim, e, odnosno došli smo do govora o dijelovima, o erkanu sara, o ruknovima namaza, to jeste sastavnim, e, sastavnim dijelovima namaza. I do sada smo govorili o tri rukna. Govorili smo o al-qiyama al-pudra, o stajanju sa mogućnošću, zatim o tekbiratu ihram, o početnom tekbiru i govorili smo o fatihi. E, govorili smo o fatihi, o propisima koji su vezani za fatihu, kao i za ono odnosno uh, ono što je došlo u govoru šeha od značenja ove kuranske sure. Jer pisac, uh, da mu sallaha Đalešanu usmiluje, u svom govoru o uh, tome da je Fatiha rukn i da je od uslova ispravnosti namaza, spomenuo je osnovno značenje ove kuranske, ove kuranske sure. Uh, sljedeće što dolazi, sljedeće odnosno što je spomenuo ših kada su pitanju ruknovi, uh, namaza jeste da je nastavio sa govorom o ruknovima namaza rekavši ala والرفع منه والسجود على على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين sledeći rukn, odnosno četvrti rukn je ar-ruku', to jeste ruku. I zatim peti ar-raf'u minhu, ustajanje sa rukua. To jeste da bi se otišlo na seđdu potrebno je da se digne sa rukua, pa da se onda ode na seđu, kao što ću mu pojasniti. Zatim was suđudu ala l-a'da i seba'a, zatim seđda. Međutim, šeheh je ovdje spomenuo na sedam, na sedam udova. Seđda na sedam udova, kao što ćemo spomenuti. Wa Wali atidalu minhu i dizanje, dizanje sa seđde, wal jelsatu bejna seđdatejni i sjedenje, i sjedenje između, između dvije, između dvije seđde. Zatim je spomenuo da je dokaz prethodnog riječi Allah tabaraka wa ta'ala kada kaže u suri Al-Hajj 77. ajat Ja ayuhal ladhina amanu ruka'u wasjudu ovi koji vjerujete činite ruku i činite sejdu i hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum naređeno mi da učinim sejdu na sedam na sedam dijelova tijela i na sedam kostiju to ćemo također pojasniti u ovom govoru šejh je spomenuo znači da je od ruknova namaza ruku. Znači ruku je od ruknova namaza. Što znači, kao i prijetno ono kada smo govorili, da ruku, da rukn, ako se ostavi namjerno, da je namaz neispravan. Da je namaz neispravan. E, ako se ostavi namjerno ili ako, također ako se zaboravi. Znači rukn, svejedno da li se ostavi namjerno ili se ostavi zaborava, namaz je neispravan. Tako je da je od ruknova namaza ruku. Dobro, e, Ovdje treba spomenuti kada kažemo ruku, mislimo na samo činjenje rukua. To jeste da čovjek ode na ruku. Dok je izgovaranje Subhana Rabbil Azim, kao što će doći u govoru pisa, dok je to od vađiba, dok je to od vađiba namaza. Dok je to od vađiba namaza. Međutim, samo spuštanje leđa je od ruknova, od ruknova namaza. Dobro, ovdje se postavlja pitanje koliko je potrebno da se čovjek sagne kako bi ruku, kako bi ruknu, ruku bio ispravan. Znači, kako bi ruku bio ispravan, čovjek mora da se sagne toliko na svojim rukama dodirne koljena. Znači, da se čovjek, ako se sagne toliko da svojim rukama dodirne koljena, onda, onda je njegov ruku ispravan. Znači, nije uslov, obrate pažnju, nije uslov da čovjek dodirne rukama, e, koljeno rukama, nego da se sagne toliko kada bi pružio ruke, kada bi pružio ruke dotako bi svoja, dotako bi svoja koljena, dotakao bi svoja koljena. Znači, kada se čovjek toliko sagne, koliko može da dotakne koljena, znači smatra se da je došao, smatra se da je došao sa rukom. Znači, to je rukn. Sljedeći rukn je arrafu minhu, dizanje sa, dizanje sa rukua. Znači, čovjek ne može da ode na seđudu, kada učini ruku, pa da odmah ode, ode sa seđdu, na seđdu. I ako bi se desilo da čovjek sa rukua odmah ode na seđudu, znači, kažemo, namaz je neispravan. Zašto je namaz neispravan? Zato što je čovjek ostavio rukn koji je to rukn, to je dizanje sa rukua. Znači dizanje sa rukua dok se čovjek ne ispravi, dok se čovjek ne ispravi, to jest dok ne bude, dok ne bude na kijamu. Znači to dizanje je rukn, to dizanje ruk. Znači još jedno napominjem, znači ako bi čovjek otišao sa rukua odmah na seđdu, kažemo namaz je neispravan. Zašto je namaz neispravan? Zato što je čovjek ostavio šta? Ostavio je rukn. Dobro. Kada se čovjek diže, Znači, kao što nam je poznato, kada se čovjek diže, čovjek govori sami Allahu li man hamide. I kaže, Rabbana walaka alhamd. Međutim, ovo, sami Allahu li man hamide, i riječi Rabbana walaka alhamd, to je odvađiba, odvađiba namaza. Međutim, samo dizanje je šta? Samo dizanje je rukn. Dobro. Zatim, poslije toga dolazi da čovjek ide na seđdu. Sljedeći rukn jeste činjenje, jeste činjenje seđde. I to je došlo u govoru pisa kada kaže, sududu, alal a'da i seba'a. Znači, činjenje seđde na sedam, na sedam udova. Dobro. Činjenje seđde znači da čovjek spusti svoje lice, da spusti svoje lice na zemlju. Međutim, uh, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je pojasnio način činjenja seđde ili da kažemo bolje uslove uslove činjenja, uslove činjenja seđde. Znači, kada seđda biva ispravna. Pa u riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallam naređeno mi da učinim seđdu ala l'a'da i sab'a na sedam dijelova ili ala sab'ati a'zum. Znači po sedam dijelova tijela misli se, znači prvo čelo. Znači prvo je čelo. Međutim po čelo ulazi i nos. Znači čovjek ako bi dotakao samo čelom, međutim ne bi dotakao nosom, znači namaz je neispravan. Znači obratite pažnje, znači da dotakne čelom i dotakne nosom. Jer Allah poslanik alihi salatu wasalam kada je rekao u hadisu, naređio me da učinim seđu na sedam dijelova, kaže pa je pokazao svojim prstom na svoj nos. Pa je pokazao svojim prstom na svoj nos. Znači, čelo, a u što ulazi i nos, znači to je, to je jedan, jedan dio. To je jedan dio tijela. Zatim, da dotakne svojim rukama, znači desnom i lijevom rukom, to je se dlanovima, da bude na seđdi, to su dva dijela tijela. Znači, biva tri. Zatim, svojim koljenima. Znači, zatim svojim koljenima to, znači, biva pet. I zatim vrhovima prstiju to biva sedam. Znači, na tim sedam dijelova, znači, da čovjek, znači, potrebno je da čovjek učini seđudu kako bi njegova seđuda bila ispravna. Znači, ovo su uslovi ispravnosti, uslovi ispravnosti seđude, uslovi ispravnosti seđude. Znači, sedam dijelova, koji su to sedam dijelova, znači, čelo, u što ulazi nos, zatim šake, zatim koljena i zatim vrhovi prstiju. Znači ovdje odmah možete vidjeti grešku, da veliki broj ljudi upada u greške prilikom obavljanja namaza, tako što ne spusti svoj nos. Znači uradi ponekad tako brzo, znači da spusti samo svoje čelo, ne spušta, ne spusti svoj nos. Ili poneki ljudi, na primjer, dok čini seđdu, dignu noge, da tako kažem, u zrak, odnosno prste dignu u zrak i njihovi vrhovi prsti u nisu, znači nisu, e, nisu na zemlji. Znači što je, što je pogrešno. Znači, seđda je od ruknova namaza, a od ruknova seđde je da se učini onako kako smo spomenuli, odnosno kako je došlo hadis poslanika sallallahu u hadis poslanika sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. nam također, znači, ovdje je seđda kao seđda je rukn. Dok je izgovaranje riječi subhana rabbi al-a'la, dok je to odvađiba namaza, kao što će, kao što će doći. Ovdje se postavlja još jedno pitanje, Moje se postavlja još jedno pitanje, o čemu ćemo uh, govoriti ako bude u jednom posebnom andersu, kada budemo govorili o svojstvu uh, e, poslanikov sallallahu alaihi wa sallam namaza, odnosno ponovit ćemo sve ovo do, do, o čemu smo govorili, međutim, kroz način ne da ćemo spominjati šta je rukn, šta je vađib, posebno ćemo spomenuti kako izgleda namaz, to jeste sifatu sala, svojstvo namaza, gdje ćemo ponoviti ovo, znači šta je rukn, šta je vađib, šta je sunnet, I spominjat ćemo znači, neke stvari, odnosno neke sunnete ili način kako se to učini. Od tih stvari jeste način činjenja seđde. Znači način činjenja seđde. Kod islamskih učenjaka postoje dva mišljenja kada je u pitanju način činjenja seđde. Znači jedni kažu da kada čovjek ispravi sa rukua, kada ide na seđdu, da ide prvo koljenima, pa onda ide svojim rukama. Da ide prvo koljenima, ide rukama. I ovo je mišljenje džumhur, džumhur ulame znači da idu prvo e, koljena, pa da onda idu, da onda idu ruke. Međutim, jedan broj oleme, jedan broj oleme kaže da se čovjek prvo spušta rukama, pa da onda idu, da onda idu koljena, da onda idu, da onda idu koljena. E, ono što je ovdje bitno da znamo jeste da islamski učenjaci kažu da je jedno i drugo ispravno. Znači jedno i drugo da je ispravno, međutim ovdje ovo razilaženje kod islamskih učenjaka se odnosi šta je bolje. Znači šta je bolje i šta je ispravnije. Međutim, i jedni drugi kažu kako god čovjek da učini, da je učinio, da inša Allah i ta'ala učinio ispravo. Međutim, opširnije ćemo ome govoriti kada budemo inša Allah i ta'ala govorili o svojstvu, o svojstvu, o svojstvu namaza. Dobro, zatim od ispravnosti, znači seđda kada se čini, znači svaki rekat ima dvije seđde. Znači, kako bi te dvije seđde bile ispravne, potrebno da se čovjek vrati sa prve seđde. Da se čovjek vrati šta? Sa prve seđde. Znači isto kao što se vraća sa rukua, s tim što je sada u sjedećem položaju. I onda da učini, onda da učini drugu, onda da učini drugu, onda da učini drugu seđdu. Znači sve ove stvari, to jeste ruku, vraćanje sa rukua, seđda na sedam dijelova, vraćanje sa prve seđde i sjedenje između dvije seđde, znači svi ovi pet stvari su rukn, odnosno znači sastavni dio namaza, odnosno uslov, znači uslov su za ispravnost, za ispravnost, za ispravnost namaza. Dobro. Sljedeće što je došlo, uh, sljedeća stvar koja je došla uh, u govoru pisa, koja je došla u govoru šeha da je od, uh, da je od ruknova namaza, da je kaže وَالطُّمَنِينَةُ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ I kaže smirenost nas prilikom svih radnji وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ I redoslijed između ruknova. Znači ovo su dva rukna, dva preduslova, dvije stvari koje su vezane za ispravnost namaza. Prvo je at-tumanina. Šta znači at-tumanina? Znači smirenost. Znači at-tumanina znači smirenost. Gdje smirenost? Kolika smirenost? Kakva smirenost? Znači, odgovor je sljedeći. Znači, smirenost na svakom od ruknova namaza. Znači, smirenost, to menine se misli suprotno brzom činjenju. Znači, da čovjek, na primjer, učini da se odmah vrati. Znači, učiniš ruku, da se smiriš na ruku. Kada se vratiš sa rukua, da se smiriš. Kada odješ na seđdu, da budeš smiren. Kada se vratiš sa seđde, da budeš smiren. Kada opet odješ na seđdu, da budeš smiren. Znači, to, znači, smirenost na ruknovima je od rukna. Znači, smirenost na ruknovima je od rukna namaza. Dobro kolika je granica za naj, tako da kažemo, e, najmanji vid smirenosti. To jeste kako bi namaz bio ispravo. Ono mišljenje koje da dobira jedan broj islamskih učenjaka, i inšala je to mišljenje ispravno, da je granica toga toliko da možeš jednom izgovoriti zikr koji se izgovara na tom, koji se izgovara na tom rukom. Znači šta znači to? Ili da kažeš ono što je vađib, kao što će doći u vađibima namaz. Naprimjer, kada si na e, ruku, da budeš smiren toliko koliko možeš reći Subhana Rabbijel Azim. Subhana Rabbijel Azim. Kada si na seđdi, da budeš na seđdi toliko koliko možeš reći Subhana Rabbijel A'la. Znači jednom koliko možeš reći Subhana Rabbijel Azim ili Subhana Rabbijel A'la, znači to se smatra smi, smirenošću. To se smatra smirenošću. Ono što iznad toga, to je pohvalno. I naravno bolje je da čovjek ostaje što duže. Međutim, ovo je granca ispravnosti ili neispravnosti. I naravno, ovdje još jednom napominjem i kažem, ovo je granca ispravnosti. Međutim, pohvalno je i bolje u svakom slučaju da čovjek ostane, da čovjek ostane još duže. Mislim da ovo, ovo pitanje je bitno, zato što se često dešava da, na primjer, ponekad neki ljudi donose sud za neke koji klanjaju, da brzo klanjaju, da namaz nije za njima ispravan raz, radi brzine klanjanja. Ukoliko čovjek klanja, naravno, posavjetuje se da klanja sporije. Međutim, granca ispravnosti, ili ispravnost, odnosno granca ispravnosti namaza je ostavio rukn ili nije ostavio rukn ako čovjek čini ruku toliko da se može jednom reći subhana rabbil azim, namaz je ispravan. Da se jednom može reći subhana rabbil a'la, znači namaz je, namaz je ispravan. Znači, još jednom ponavljam, šta je granca, šta je granca tumanineta, smjenonosti, smjenonosti, jeste da čovjek jedno, jedan put izgovori zikr koji je propisan na tom ruku. Na, tom ruku. Druga, druga stvar jeste da je tumanine, da je od ruknova namaza. Da je od ruknova namaza. Ne od namaza, kao što je to mišljenje neke uleme, ne, nego od ruknova. Znači ako se ostavi ruku, ako bi čovjek, ako se ostavi ovaj ruk namaz je neispravan. Znači ako bi čovjek otišao na ruku, subhanallahu znači toliko brzo da ne može izgovoriti i vrati se, znači ostavi ruk namaza, njegove namaz, njegove namaz neispravan. Zatim sljedeća stvar, at tartibu baina al arkan. Znači rado radoslijed između ruknova. Znači rado radoslijed između ruknova. Šta znači rado radoslijed između ruknova? Znači, onako, da kažemo, e, činija ruk, ruknova kako je došlo, odnosno kako je obavljio Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Znači na prvom rekatu ide stajanje, pa ide ruku, pa ide vraćanje, pa ide seđda. Znači da ne dođe neko i kaže, na primjer, ja ću otići na seđdu, ja ću otići na seđdu, pa posle to učini dvije, bude na stajanju, pode na dvije seđde, pa se vrati pa onda obavi, onda obavi ruku. Onda obavi ruku. Znači ne. Znači od ruknova namaza jeste da se dođe sa redoslijedom. Jeste da se dođe sa redoslijedom. Znači da bude kijam, da bude, uh, znači, kijam, početni tekbir, fatiha, ruku, vraćanje sa rukua, seđda, sjedenje između dvije seđde i tako dalje. Znači, ako bi došlo do, znači, poremećaja tog redoslijeda, namaz je neispravan. Zašto je neispravan? Radi uh, izostavljanja, radi izostavljanja rukna. Zato što se izostavio rukn. Dobro, ovdje sada <clears throat> se dešava, odnosno, islamski učinjaci spominju jedno pitanje. A to pitanje e, možemo, e, nadam se da će biti govora, inša Allah, ako nam Allah lakša, kada budemo govorili dodatno sehvi i seđde. Znači, e, kada budemo govorili dodatno sehvi i seđde. Jer ćemo, mimo, znači, kada završimo sa komentarom na dijelom, znači, spomenut ćemo neke dodatne stvari, znači, koje pisac, da mu sallaha djelašanu smilu nije, nije spomenuo. E, ukoliko bi se desilo, ukoliko bi se desilo, da čovjek u namazu zaboravi rukn. Obratite pažnju ovo sada. Ovo je znači veoma bitna stvar. Znači rekli smo, e, ostavljanje rukna bilo i zaborava ili namjerno, znači namaz je, namaz je neispravno. Ako bi došao čovjek i zaboravio da učini ruku, njegov namaz je kakav? Neispravno. Dobro, međutim, ako čovjek, na primjer, bude u namazu i zaboravi rukn, međutim, sjeti se da je zaboravio taj rukn. Na primjer, čovjek bude na kijamu, I ode je na seđdu. I kada je na seđdi, seti se da nije učinio šta? Da nije učinio ruku. Obrate pažnju. Znači čovjek izaborava sa kijama, ode je na seđdu i zaboravi, znači obrate pažnju, zaboravi, da je učinio namjerno, namaz mi ne ispra. Međutim, zaboravi rukn. Međutim, sjeti ga se. Znači, zaboravi rukn, ali ga se sjeti. Šta će u tom slučaju učiniti? Hoće namaz ponoviti? ili je ispravan i dalje njegov namaz. Znači, ono što će učiniti, jeste ako je znači, na seđdi još u namazu je, sjetio se da nije učinio ruku, rukn prije njega. Na primjer, ovdje spomnijem primjer, znači to se naziva ako čovjek zaboravi rukn i sjeti se na ruknu poslije da je zaboravi ruk, rukn prije. I kao primjer to spominjem da čovjek sa kijama odje na seđdu da zaboravi ruku. U tom slučaju, ako je zaboravio, i sjetio se, vratit će se na taj rukn koji je zaboravio. Znači, sa seđde će se odma vratiti, sa seđde će se odma vratiti na ruku. I obavit će ruku, i obavit će ono što dolazi, znači, posle rukua. Znači, vrat će sa rukua i obavit će seđdu. Ako je bio, na primjer, obavio dvije seđde, koliko će obavljati seđde posle ovoga rukua, obavljat će opet dvije. Zato što njegovo vraćanje na rukn prije toga, znači, briše se ono što je učinio. Znači još jednom ponavljam meselu. Ako bi se desilo da čovjek u namazu iz zaborava ostavi rukn i sjeti se. U tom slučaju će se vratiti na rukn koji je zaboravio i doći će sa njim, obavit će taj rukn i obavit će ono što slijedi i poslije. Jer njegovo vraćanje na rukn, na rukn znači briše ono što je obavio prije toga. I poslije toga će učiniti, poslije toga će učiniti sehvi srđu. Ako bi se, na primjer, slično tome i desilo da čovjek stane na namaz i zaboravi proučiti Fatihu i ode na ruku. Šta ćemo mu reći tada da uradi? Vrat se na kijam, prouči Fatihu zato što je rukun i opet ćeš učiniti ruku. Jer onaj prvi ruku, ruku ti se briše. I nastavit ćeš normalno sa namazom, ono što ti ostalo od namaza i posle toga, i posle toga ćeš učiniti, posle toga ćeš učiniti sehvi, posle toga ćeš učiniti sehvi sečno. Znači, dobro, Allah vas nagradio, ovo pravilo zapamtite i ukoliko ima potrebe, znači napomenite mi da vam napomenem još jednom, ukoliko, ukoliko niste, ukoliko niste razumili. Zatim je pisac, da mu sallaha Đanašanu usmiluje, spomenuo <clears throat> hadis, to je hadis poznat kao hadis al-musi u salatahu, znači onaj hadis al-musi, znači onaj koji nije dobro obavio, onaj koji nije dobro obavio namaz. A to je, e, znači, uh, ono što je spomenuo za redoslijed znači e, uslov e, dokaza uslov redu, smirenosti i redoslijeda jeste hadis hadisul musi znači onaj provodi se kod nas onaj ko nije koji nije dobro koji nije ispravno klanjao a to je da se prenosi debu hurajra radijallahu ta'ala anhu da je rekao بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ دخل اذ دخل رجل فصلى فقام ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي A to je, kaže da smo bili kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže Buhreira, bili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je došao čovjek i klanjao. Međutim, klanio je brzo. Klanio je brzo, znači nimao smjera nos u namazu. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, irđi fe salli fe inneke lam tu salli. Vrati se i klanjaj jer ti nisi klanjao. Pa, mu je, pa ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam fa'alaha thalatha thumma kal. To je učinio tri puta. Znači tri puta mu je Boži poslanik rekao, vrati se i klanjaj jer nisi klanjao. Vrati se i klanjaj jer nisi klanjao. Znači ovdje riječ jer nisi klanjao ukazuje šta? Da je smirenost od uslova, od ruknova. Zato što iako je obavio sve to bez tog rukna, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao vrat se i klanja jer nisi klanjao. Pa kad ovaj nije, o, znači, nije uspio to, nije znao kako da klanja jer se vraćao, međutim nije klanjao, obratio se poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا la uhsinu gajra hada. Tako ti onoga koji te poslao sa istinom kao poslanika, ja ne znam mimo ovoga. To jeste ne znam bolje od ovoga, fa'allimni, pa me poduči. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يبصني صلى الله عليه وسلم ركو إذا قمت إلى الصلاة فكبر كدا استنيش دا أبويش نماز فكبر دونسي تكبير ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن زتي بروتشي ono što ti je lahko od Kur'ana. Međutim, ovo ma ta jesara min al-Kur'an je protumačeno da se odnosi na fatihu. Kaže, thumma raka, zatim učini ruku, hatta tatma inna raki'a, sve dok se nasmiriš na ruku. Thumma rafa, hatta ta'tadila qa'ima, zatim se ispravi, zatim se vrati sve dok se ne ispraviš qa'imen, u stajećem položaju. Thumma sjud, zatim učini seđdu hatta tatma inna sađida se dok se ne smiriš na seđdi. Thumma rafa hatta tatma inna džalisa zatim se vrati se dok se ne smiriš u sjedenju. Thumma fa'ala dhalika fi salatika kulliha i zatim to učini u svakom, u svakom svom namazu. Znači ovaj hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je od dokaza, znači još jednom ponavljamo, da je od dokaza da je smirenost, odnosno tumenine, da je odruknova, da je odruknova namaza. I zato ponavljam još jednom i kažem, zato što je Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam vraćao ovoga čovjeka nekoliko puta i rekao mu je, vrati se i klanjaj, fa inneke lam tu salli, jer nisi, jer nisi klanjao, jer nisi, jer nisi klanjao. Pa njegovo klanjanje, bez smirenosti, bez smirenosti Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nazvu, znači da nije znači nazvao da to znači nazvao da to nije namaz znači da nije da nije obavio da nije obavio namaz znači deveti deseti je rukn znači smirenost i redoslijed. zatim sljedeći rukn 11 jeste at tashahhud al akhir zadnji tashahhud znači zadnji zadnji tashahhud Znači, zadnje sjedenje i od ruknova namaza. I obrate sada ode pažnju, znači zadnje sjedenje je od ruknova namaza. Međutim, prvo sjedenje je od vađiba namaza. Ili možemo reći, znači svako sjedenje, možete ovako znači, zabilješiti, svako sjedenje poslije kojeg dolazi salam, znači to je šta? Od ruknova namaza. A ono poslije kojeg ne dolazi salam, znači od vađiba namaza. Šta to znači? Znači čovjek kada klanja dva rekiata, znači onaj na drugom rekatu, ono sjedenje posle drugog rekata je šta? Obavezno. Zašto? Zato što je na njemu selam. I to mu je i zadnji. Znači prvo i zadnji. Kada čovjek klanja to na rekatni namaz, znači prvo mu je vađib, drugo mu je šta? Rukn. Kada klanja to rekatni, prvo posle dva rekata mu je vađib, posle četiri rekata mu je šta? Rukn. Znači zadnji je, ili da kažemo kao što jedan broj leme kaže svako sjedenje posle kojeg dolazi, selam, znači to sjedenje, odnosno taj tešehud, taj tešehud je obavezan. Međutim, znači šta je ovdje obavezno? Znači obavezan je tešehud. Znači šta, šta je tešehud? Tešehud je ona doba. At-tahijatu lillahi wa salavatu wa tajibatu. Što vam je poznato. I također je rukn, znači da čovjek sjedi, znači da čovjek obavi taj tešehud sjedeći. Znači sjedenje, koliko, znači čovjek da prouči taj e, tešehud znači tešehud i sjedenje, znači mora se obaviti u sjedećem položaju. I također, znači ono mišljenje koje je odabrao pisac, znači to je shodno mezebu imama Ahmeda, jeste da je također obavezan, obavezan salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam i o tome ćemo govoriti. Međutim, znači ono što možete zabilješiti kod vas kao 11. i 12. je rukn, jeste, jeste tešehud i sjedenje, i sjedenje na tešehudu. I sjedenje na tešehudu. Dobro. E, ovdje je pisac, znači e, ovo me govorio, rekavši o tešahudu l-akhir ruknun mafrudun. Znači, posljednji tešahud je obave, rukn koji je obavezan. Je od ruknova namaza. Kama fil hadif ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, kao što je došlo hadisu ibn Mas'uda. Znači, zatim je ovdje spomenuo hadis, ovaj hadis inače u Bukhari muslimu. Da ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu kaže, kunna nakulu qabla an yufrada alejna tešahud. Kaže, mi smo govorili prije nego što nam je tešahud postao obavezan. Pa je ovdje Ibn Mesud spomenuo kako su ashabi izgovarali te šehud prvo, na početku Islama. A to je bio da, bilo da su govorili Assalamu ala Allahi min ibadihi, Assalamu ala Jibrila wa Mikaila. Da su govorili Assalam, neka je salam mir na Allaha od njegovih robova. I Assalam i neka je mir na Jibrila i Mikaila. Međutim, dio ovdje je dokaz da je šehud obavezan znači u riječima Abdullah ibn Mas'uda da je kaže kunna naqul qabla an yufrada alayna at-tashahhud govorili smo to prije nego što nam je tashahhud posto obavezan. Što znači da im je kasnije tashahhud posto obavezan i da im je posto od ruknova, od ruknova namaza. Znači ovaj hadis ukazuje na to. Zatim druga stvar, ovaj hadis koji je ovdje spomenuo pisac ukazuje na način tešehuda. Znači, kako se izgovara tešehud? Pa je ovdje u hadisu kojeg je spomenuo šeheh, znači rekao sam da je hadis u Buhari muslimu, od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu spomenu tešehud kojeg mi znamo, koji je nama poznat. Zašto ovo kažem kojeg mi znamo, koji je nama poznat? Zato što postoji, zato što je u sunnetu Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam došlo nekoliko načina izgovaranja tešehuda. Međutim, ovaj tešehud koji mi poznajemo je tešehud Abdullah ibn Mas'uda. I ovo dobro zapamte. Znači, e, tešehud Abdullah ibn Mas'uda koji je zabilje žima Bukhari i Muslim u svojim sahihima. Znači, hadis Bukhari i Muslim od Abdullah ibn Mas'uda. Međutim, u drugim, znači, u nekim uh, e, postoji i druge predaje gdje se izgovara tešehud malko drugačiji. I zato, na primjer, E, Maliki je izgovaraju tešehud malo drugačije i neki drugi mezhebi. Međutim, svi ti načini koji su došli u sunnetu Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam su ispravni. Su ispravni. Ovaj tešehud, znači koji je spomenuo pisac, glasi, jeste, znači da je, e, kao što smo čuli, znači da kaže Abdullah ibn Mesud, govorili smo neke salam na Allaha, pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, la tequlu assalamu ala Allahi min ibadih, fa inna Allahu assalamu. Nemojte govoriti da je mir na Allaha i salam na Allaha od njegovih robova jer je Allah salam. Jer je od Allahovi imena as-salam. Walakin kulu nego recite. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio kako da izgovore tešehud. A to je at-tahijatu lillahi, was-salavatu, wat-tajibatu. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Znači ona, još jednom ponavljam, tešehud koji nama poznat. Znači ono što ovdje je bitno da znate, jeste znači da ovaj tešehud koji nama poznat je došlo hadis koji zabilježi ima Buhari muslim u svojim sahihima od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'la anhu i poznat je kod uleme kao tešehud Abdullah ibn Mas'uda. Ne da, ne da ga je Abdullah ibn Mas'ud rekao od sebe, nego znači da ga je prenio Abdullah ibn Mas'ud. I da znate da postoji još načina izgovaranja te tešehuda, međutim, znači ovo je, e, ovo ovaj je znači odabro ga imam Ebu Hanife, također imam Ahmed i drugi, znači došao Bukhari muslimu od Abdullaha, od Abdullaha ibn Mas'uda, radijallahu, radijallahu ta'ala anhu. E, ovdje je pisac, da mu se Allah žele šanu usmiluje, e, e, spomenuo i da tako da kažemo iskoristio priliku da pojasni osnovno značenje ove dove, odnosno ovog zikra, ette, odnosno ettehijatu. Jer kao što znamo da pisac ših Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmetullahi alaihi, da je cijel svoj život proveo pojašnjavajući tevhid. Da je cijel svoj život proveo pojašnjavajući tevhid. Također znamo da e, sam namaz i svi dijelovi u namazu svi dijelovi namaza na jedan način možemo reći ukazuju, ukazuju na tevhid. Pa smo tako vidjeli kako je pisac kroz značenje Fatihe ukazao na tevhid i na, e, ono, e, i na ono što Fatiha u sebi sadrži od tevhida, tako isto ovdje učinio kada je pojašnjavao etahijatu. I zato, znači, kao što smo govorili kada smo govorili o Fatihi, znači, bitno je da kada, e, znači, kao što je bitno da znamo radnje u namazu šta znači, odnosno uh, sure i dove koje učimo šta znači, znači uh, moramo da tako kažemo što više znati značenja i na što upućuje od onih stvari koje, koje učimo. Pa je tako, znači ja ću ovdje prokomentarisat ukratko, znači neću doslovno, doslovno čitati govor šeha, govor pisca, je da je protumačio na sljedeći način. Et-tahijatu e, bi jezički značili pozdravi. At-tahija u arabskom jesku znači pozdrav. Međutim, ovdje at-tahija tu znači ta'zimat, veličanje. To jeste svako veličanje, svako veličanje biva i pripada samo Allahu tebareke ve ta'ala. Ovdje je še spomenuo, kaže mulkan wastihqaqan. Znači da pravo i istinsko veličanje zaslužuje jedino Allah tebareke ve ta'ala i da jedino njemu pripada, to jeste da se njemu može može upući, u, u, upućivati. Pa je tako od etahijata, od veličanja, الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله kaže od toga je ruku, od toga je seđda i kaže sve ono sa čim se veliča Allah tabareke wa ta'ala to pripada njemu kao što je kurban, kao što je zavjet. I onda je ovdje spomenuo, znači ovaj, ovu istu rečenicu je spomenuo u svom dijelu El Usuru Thalathe, jeste da kaže فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ Ko usmjeri nešto drugo, ko usmjeri nešto od toga nekom drugom, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, on je mušrik, on je nevjernik. Znači, at-tahiyyat znači veličanja. Znači, sva veličanja, sva veličanja pripadaju, sva veličanja poput rukua, poput sađde, poput vrsta ibadeta, pripadaju jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. At-tahiyyatu lillahi, was-salavatu wa-t-tayyibatu, jeste was-salavatu wa-t-tayyibatu lillahi ta'ala. Isto tako, salavati i tayyibati pripadaju Allahu tabaraka wa ta'ala. Šta znači as-salavat? As-salavat je množina od riječi as-sala. Znači, množina od riječi as-sala jeste as-salavat. Međutim, kad smo govorili, ako smo govorili, znači šta znači namaz jezički, rekli smo da namaz jezički znači dova kao što kaže Allah tabarak wa ta'ala u suri Tauba, fa salli alaihim. I klanja, to jeste uputi dovu, uputi dovu za njih. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إمولي زني يتويا مولب تويا دوبا يسميراي زني فتكو الصلوات أود زناتشي دوبا إذا تو الشيخ ركو جميع الدعوات سوى دوبا pripadaju jedino uzvišenom Allahu tabarek wa ta'ala. I spomenuo je mišljenje da neki kažu da se ovdje as-salavat misli na as-salavatu l-hams, na pet poznati propisanih namaza, to jeste svi ti ibadeti pripadaju jedino uzvišenom Allahu tabarek wa ta'ala. At-tayyibat je množina od riječ at-tayyib, što znači nešto što je dobro. Nešto se ovdje misli, misli se da Allahu tabarek wa ta'ala, da se Allaha tabaraka wa ta'ala čine samo dijela koja su tajib, koja su dobra. Znači kao što je došlo u hadisu, inna Allahe tajib, wala yakbalu illa tajiba. Da je Allah dobar i lijep i ne prima osim dobro i lijepo. Šta znači to? To znači da Allah tabarak wa ta'ala ne prima dijela koja su ružna i koja nisu urađena njega radi i koja nisu u skladu, koja nisu u skladu sa Kur'anom i sunnetom Allahovog Resula sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Znači, još jednom ponavljam, znači, at-tahijat znači veličanja, znači sva veličanja Allahu tabarak wa ta'ala, sva veličanja pripada jedino Allahu tabarak wa ta'ala, as-salavat znači sve dove, at-tajibat znači ono što je dobro ili dobra djela, znači to pripada Allahu tabaraka, Allahu tabaraka wa ta'ala, to pripada Allahu tabarak wa ta'ala. I ovdje je to iskoristio da ukaže, da kaže da je označenje at-tahijata, da, da, da da po to, uh, E, spada, spadaju ibadeti. I da usmjeravanje bilo koje vrste ibadeta nekome drugo mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, da je to stvar koja izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala, koja izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. Znači kao što su oni koji se dove, koji dove nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, koji čine zavjet nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, koji tavafe oko kaborova i tako dalje i tako dalje. Zatim, je spomenuo značenje Assalamu alaika ayuhan nabiju wa rahmetullahi wa barakatuhu. I neka je, neka je selam na tebe, Allahov poslaniće i Allahov, Allahov, Allahov rahmet, Allahova milost i njegov bereket. Znači, kada u pitanju ovaj dio uh, tehijatu, odnosno Assalamu alaika ayuhan nabiju wa rahmetullahi wa barakatuhu, Zabilježi imam Bukhari u svom sahihu od Abdullah ibn Mas'uda, koliko se sjećam, da kaže, dok je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio živ, govorili smo Assalamu alaike. Jer Assalamu alaike znači neka je salam na tebe, Allaho poslanić. Međutim, kaže, kada je umro poslanik sallallahu alaihi wa sallam, počeli smo da govorimo Assalamu ala nabiji. Znači neka je salam na poslanika, znači ne, neka je salam na tebe, kao da mu se obraćaju, nego neka je selam na poslanika. Međutim, zabilježio je ima Malik u svojoj muvatti. Ima Malik u svojoj muvatti je zabilježio od Omera radijallahu ta'ala anhu, da je Omer radijallahu ta'ala anhu na mimberu uz prisustvo ashaba, podučavo ashabe, podučavo ljude ovome tešahudu. To jeste da govore, assalamu alaike, ejuhan nabiju, wa rahmetullahi wa barakatuhu što, što ukaziva, što upućuje na dozvoljenost, na dozvoljenost toga, na dozvoljenost toga. Međutim, ako bi čovjek koristio onu drugu frazu, assalamu ala nabiji wa rahmatullahi wa barakatuh znači nema nikakve, nema nikakve zapreke u tome. Dobro, šta znači assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh To je, znači, salavat na poslanika, salavat i salam na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji ima značenje dove. Znači naša dova za Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato kaže šeikh, nedu lin nabije bis salamati, wal rahmati, wal baraka, wa rafa'i darađa. Znači, salavat i salam na poslanika alaihi salatu wa salam. Kako je značenje toga? Znači, to je značenje da molimo Allaha tabarak wa ta'ala za poslanika, znači, za, da mu podari rahmet, da mu podari bereč, bereket, da mu podari, da mu uzviš si njegove darađe i tako dalje. Znači to je znači, značenje doba za poslanika alihi salatu wasalam, što u, u isto vrijeme znači valičanje Allahovog poslanika sallallahu alihi, alihi wasalam. Šeheh je u ovoj stvari ukazao na jednu veoma bitnu stvar koja je vezana za ispravno poimanje tevhida, odnosno za ukazivanje na određene devijacije kada je u pitanju poimanje neke stvari, odnosno određene devijacije kada je u pitanju poimanje tevhida. A to je da oni koji upućuju dove poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Znači ima ljudi koji upućuju dove Allahom poslaniku alaihi salatu wa sallam. Pa neki traže od njega da čine za njih šefat, neki bukvalno dove Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i traže od njega da ispuni njihove potrebe i tako dalje. Znači, upućivanje dove nekom drugom mimo Allaha tabaraka ve ta'ala, pa makar poslaniku sallallahu alaihi ve sellem je širk. I ono što izvodi iz Allahove tabaraka ve ta'ala vjere. Dobro. Međutim, uzimaju, oni koji to dozvoljavaju, uzimaju kao dokaz upravo ove riječi. A to je da kažu, kako u našem, nama, u našem namazu se obraćamo poslaniku alaihi salatu wasalam. A to da kažemo assalamu alaike ayyuhan nabi. Neka je salam na tebe Allahu poslaniče. Znači ovo obraćanje njemu upućuje da mu se možemo obraćati i pitati ga za naše potrebe. Znači to je njihova logika i tako dalje. Da se možemo obraćati i tražiti od poslanika sallallahu alaihi wasalam naše potrebe. Međutim, u samim ovim riječima, Assalamu alaika, ajuhan nabiju, wa rahmatullahi wa barakatuhu, znači je odgovor njima. I zato je to ših spomenuo u par riječi, a to je da kaže, والذي يدعى له ما يدعى مع الله والذي يدعى له ما يدعى مع الله onaj onaj za koga dovimo Allahu tabaraka wa ta'ala se ne dovi uz Allaha tabarak wa ta'ala. Znači, za koga upućujemo dovu Allahu jalla šanuhu, kao što ovdje značenje salama i salavata. Znači, ako za Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, upućujemo dovu uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala za rahmet, za bere za bereket, za povećanje deređa i tako dalje, znači je za koga upućujemo Allahu jalla šanuhu dovu, znači ne možemo njemu se doviti i moliti mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Znači ovo je stvar koja je tako jednostavna i tako da kažem uh, jednostavna za pojasniti i reći ljudima. Znači i koja je sadržana u tako osnovnim stvarima. Znači kao što je slučaj kao što je slučaj ovdje namaza, kao što je slučaj tehijata, kojeg svaki musliman koji obavlja namaz zna. Međutim, radi džahala i zato što se znanje ne proširilo među ljudima, Znači, i zato što ljudi e, ne znaju dosta stvari, značenje dosta stvari, znači proširile se mnoge novotarije, mnoge stvari širka i tako dalje. I zato još jednom obratite pažnju, znači onaj, e, onaj za koga dovimo Allahu tabarake wa ta'ala, znači on ne može da se moli, da se molimo njemu mimo uzvišenog Allaha, mimo uzvišenog Allaha tabarake wa ta'ala. Zatim, assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. I neka je salam na nas, i na Allahove dobre robove. Znači, u ovom etahijatu, u ovom zikru, u ovoj dobi, znači, donosiš salam na sebe i na svakog dobrog Allahovog roba, znači, koji je na nebesima i koji je na zemlji. I također je še ovdje ukazao na tu stvar, rekavši da onaj, da onaj za koga dovimo, a to su dobri Allahovi robovi, da ne možemo da njih molimo mimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala kao što to čini također neki koji svoje dove upućuju dobrim upućuju dobrim ljudima i zato se kaže as-salihuna yud'a lahum wala yud'auna ma'a Allah dobri ljudi za njih se upućuje dova Allahu tebareke ve taala a ne upućuje se dova njima pored Allaha ili mimo uzvišenog Allaha tebareke ve taala i zatim ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu znači še ukratko protumačio na značenje šehadata, a to je da šehade znači šehadatu li jaqin, čvrsto ubjeđenje, da nema niko ni na, zem, ni na nebesima i ni na zemlji koji zaslužuje da se obožava osim Allaha tabaraka, osim Allaha tabaraka wa ta'ala. I značenje šehadata Muhammedun Rasulullah jeste da je Muhammed abdun la ju'bed, da je on rob koji se ne obožava. Znači, U namazima kažemo enne Muhammeden abduhu wa rasunuhu i da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Međutim, iako se kaže, iako, iako dosta ljudi govori da ono rob, međutim, obožavaju ga mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato, znači onaj koji je rob, on ne može, on ne može da se obožava, bel yuta' wa yuttaba' nego, znači on se ne obožava, nego se njemu pokoravamo i njega slijedimo. I zato ovdje kaže šarrafahu Allahum bil ubudijati var risalati. I uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala ga je počastio da bude Allahom rob i počastio ga je sa poslanicom. I spomenuo je dokaz zato od dalilu qavnuhu ta'ala tabaraki alladhi nazzal al furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira neka uzvišen neka uzvišen onaj koji je objavio furkan svom robu kako bi bio opomena svim svim svjetovima i zato najveći najveći stepen koji čovjek može postići na dunjalu dunjaluku jeste da bude rob uzvišenom Allahu tebareke wa ta'ala. I zato je u toliku hadisa došlo, znači spominjanje uz Allahu uz uh, Muhammed, uz Allahu poslanik, abduhu wa rasuluhu, i da je Allahu rob i Allahu poslanik. I zato uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala ovo da je Muhammed Allahu rob, znači da je njegov rob, na toliko mjesta ga spominje u kontekstu hvale. Subhanallazi asra bi abdihi, da je uzvišen onaj koji učinio da njegov rob pređe u dijelu da u dijelu noći pređe iz Mekke u Bejtul Maqdis, to jeste da učini Isra. Tabarak alladhi nazzala al furqana ala abdihi, neka uzvišen onaj koji objavio furqan, to jeste Kur'an svom robu. Znači spominje rob u kontekstu, u kontekstu, u kontekstu hvale. Dobro, zatim ono što nam je ostalo da govorimo od ruknova namaza, znači dva, ostala su dva rukna, a to je salavat na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i, i salam. Međutim, o tome ćemo, uh, nastavit ćemo sa govor, govorom o tome nakon, nakon pauze. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam wa sallama taslima kathira. Bismillahirrahmanirrahim, الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر بريباد الله جل شانه i donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala Ja ejuhal ladhina amanu taku Allahe haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antu muslimun. O vi koji vjerujete, bojite se Allaha tabarak wa ta'ala istinskom bogobojaznošću nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boji istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. E, zadnja dva rukna koja su ostala jeste salavat na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje je ših imam Mujaddid Muhammed ibn Abdul Wahab rahmatullahi alaihi spomenuo shodno mezhebu imama Ahmeda ibn Hanbala rahmatullahi alaihi koji kaže odnosno je po mišljenju imama Ahmeda salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam od ruknova, od ruknova namaza. Od ruknova namaza. I ovdje ono što želim da zapamtite, odnosno da znate, da kada je u pitanju salavat, da kod islamskih učnjaka imamo dva mišljenja. Znači prvo je mišljenje da, e, prvo je mišljenje da salavat nije E, da salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije e, rukn i to je mišljenje velikog broja islamskih učenjaka i drugo je mišljenje da je salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam na zadnjem sjedenju da je od ruknova, da je od ruknova namaza. E, kada je u pitanju e, način, odnosno svojstvo salavata na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači ono vam je poznato, a to je također kako se naziva As-salava al-Ibrahimije. Znači, salavat uh, u kojem se spominje Ibrahim alaihi salam. A to je Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallajta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammed i tako dalje. I uh, ovaj način salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam i Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučuje ashaabe kao što je zabilježi imam Bukhari u svom sahihu od Ka'b ibn Uđere, radi Allah tera anhu, da su ashabi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, došli Allahovom poslaniku i rekli, Allahov poslaniće, kako da donosimo salavat na tebe? Pa ime je poslanik, sallallahu alaihi wasalam, rekao, kulu, Allahumma salli ala Muhammedin i do kraja kao što smo meni, pa ime je rekao recite Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Međutim, učenjaci kažu da onaj dio koji je rukn, znači ono što se spada pod ruknom, pod salavatom na poslanika alaihi salatu wasalam, jeste da čovjek u namazu kaže Allahumma salli ala Muhammed. Znači da kaže samo Allahumma salli ala Muhammed, to je od ruknova shodno mezhabu imama Ahmeda. Ono što je posle toga, to je pohvalno. I nema sumnje, znači nema sumnje da je to, znači da čovjek dođe sa onim onako kako je došlo u sunnetu, eh, da je to potpuno i da je to bolje i da je znači to osnova da se čovjek da se čovjek toga toga, toga drži. Ovdje pisac, kao i kada je u pitanju uh, e, etahijat, spomenuo značenje, značenje salavata. Znači šta znači, uh, šta znači salavat na Allahu oposlanika sallallahu alaihi wa sallam. Odnosno, kaka je smisao i značenje Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Pa rekao je, as-salatu min Allahi thanauhu ala abadihi fil mena il a'la. Kaže, salavat od Allaha nekom njegovom robu je spominjanje i hvaljenje tog roba fil mena il a'la u visokom društvu. Znači, salavat, obrate pažnju, znači, kao rije salavat se spominje na više načina. načina. Tako uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže u suri Ahzab, inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah i njegovi meleki yusalluna ala nabi. Donose salavat na Muhammeda. Znači Allah tabarak wa ta'ala donosi salavat na Muhammeda. I mi također donosimo salavat na Muhammeda. Kakva je razlika između salavata od Allaha tabaraka wa ta'ala od, od Allaha tabaraka wa ta'ala na poslanika sallallahu alayhi wa sallam i kako je značenje kada mi ljudi stvorenja donosimo salavat na poslanika sallallahu alayhi wa sallam. ovde je pisac prvo rekao da salavat od Allaha na poslanika ili na nekog groba znači uhu alayhi. Zna hvaljenje i spominjanje po lijepom tog groba fil mele il a'la u visokom društvu, jeste među melekima. Pa onda pisac ovdje spomenuo predaju koje zabilježi imam Bukhari u svom sahihu od Ebu La'alije, od tabina koji se zove Ebu La'alije, koji kaže salatu Allahi, thanauhu ala abdihi fil mele il a'la. Kaže salavat od Allaha, njegovom robu, znači pohvala tog roba fil mele, fil mele il a'la, hvaljenje tog roba u visokom društvu. Vakila rahme was sawab al I neki kažu da je to znači, da je to rahmet, međutim ispravno je prvo. Međutim, wa min al malaika al istighfar. A kada se kaže da meleki donose salavat na nekoga, to znači da traže oprost za, ne, za nekoga. I zato je došlo u hadisima da meleki donose salavat na nekoga. Kaže kućini tako, meleki donose na njega salavat. Šta znači donose salavat na njega? Znači traže oprosta za njega kaže wa min al-adamiyyin a kaže kada robovi donose kada robovi donose salavat to znači dove za nekoga znači dove dove za nekoga za nekoga upućuju dovu Allahu te bareke ve taala da mu se smiluje da mu podari bereče da mu poveća dređe i tako dalje i tako dalje znači ovo je što je spomenuo kada u pitanju pre, prezadnji rukn a to je znači salavat na poslanika alaihi salatu wasalam i posljednji rukn, odnosno 14. rukn jeste et teslime tani, jesu dva salama, jesu dva salama. Ovdje također imam uh, Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmatullahi alaihi, je spomenuo shodno mezhebu imama Ahmeda. A to je da su oba dva salama i na desnu i na lijevu stranu rukn, da su rukn. Za razliku od mišljenja uh, e, džumhuru lame, koji kažu da je samo salam na desnu stranu rukn, dok je na lijevu stranu sunnet, dok je na lijevu stranu sunnet. Međutim, mišljenje imama Ahmeda jeste da je salam rukn i na desnu, i na lijevu, i na lijevu stranu. E, ono što možete spomenuti ovdje, znači što treba da znate za ovo, jeste znači, da je prvo ovo mišljenje imama Ahmeda i da je mišljenje džumhura, da je mišljenje džumhura da je salam na lijevu stranu pohvalan. To je prva stvar. Druga stvar jeste da uh, zabilježite, da znate da Ibnul Qayyim u svom dijelu I'lamul Muwaqqi'in ili A'lamul Muwaqqi'in spominje, spominje da se prenosi od 15 ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam hadisi u kojima se spominje predavanje salama i na desnu i na lijevu stranu. I da su svi ti hadisi ili sahih ili hasan. Znači predavanje i na desnu i na lijevu stranu. Znači ovo ukaziva na, znači, e, ukaziva na mišljenje imam Ahmeda, a to je da je, znači, rukom predavanje salama i na desnu i na lijevu stranu. I ono što je također bitno da znate jeste, znači, da predavanje salama na lijevu stranu, znači, da je to opreznije ahvat i da čovjek sa tim izlazi, izlazi iz razilaženja, izlazi iz razilaženja među islamski učinjacima, da li je rukn ili nije, ili nije rukn. Znači, 14. rukn, 14. E, rukne koji znači predavanje salama, predavanje salama na oba dvije, na oba dvije strane, to je na oba dvije strane, to jeste et teslime, et teslime tani. I to je mišljenje imam Ahmeda, dok je mišljenje džumhura da se salam, dok je mišljenje džumhura da se salam predaje samo da na desnu stranu da je rukn, dok je na lijevu stranu sunnet, dok je na lijevu stranu na lijevu stranu sunnet. I spomenuli smo znači da Ibn Qayyim spominje da se prenosi od 15 ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači hadisu kojima se spominje, spominju dva salama, odnosno predavanje salama i na desnu i na, i na lijevu stranu. Zatim, na, pisac, kada je završio sa govorom o ruknoju namaza, spomenuo je al-wajibat, spomenuo je vađibe namaza. I spomenuo je osam vađiba namaza. Znači, spomenuo je ruknove, zatim posle toga je spomenuo vađibe. Znači ono sve što je mimo ruknova i mimo vađiba, to je sunnet. Sve što je mimo ruknova i što je vađiba u namazu, to je sunnet. Pa, vađib je ono što je obavezno da učiniš. Međutim, razlike između rukna i vađiba je koja? Znači, vađib ako ostaviš i zaborava, znači može da ga nadoknadi sehvi seđda. Znači, vađib, ako ostaviš i zaborava njega nadoknadžuje, sehmi seđda. Međutim, rukn, ako ostaviš, bilo namjerno, bilo je zaborava, znači ne može ga ništa nadoknaditi. Ne može ga ništa nadoknaditi. S tim što ako se sjetiš i ako dođeš sa njim, znači kao što smo pojasnili, znači da kažemo ispraviš se. Međutim, vađib, ako si zaborav, ostavi zaborava, nadomirit će ga sehvi, sehvi seđda. Međutim, vađib, ako ostaviš namjerno, znači namaz je neispravan. Dobro, koji su to vađibi? Ovdje je še spomenuo, kaže, wal vađibatu thamanije. Osam je vađiba namaza. Džemi'u takbirati, gajri takbirati l'ihrami. Znači, svi takbiri u namazu, osim početnog takbira. Znači, početni takbir je šta? On je rukn. Međutim, takbir kada ideš na ruku, kažeš Allahu ekber, to je šta? Vađib. Kada ideš na seđdu, to je šta? Vađib. Znači, svi takbiri u namazu dijele se na dvije vrste. Znači prvi koji je rukn, a to je početni tekbir. Znači taj prvi početni tekbir, on je rukn. Svi tekbiri mimo toga su vađibi. Svi tekbiri mimo toga su vađibi. Zatim drugi vađib jeste, jesu riječi Subhane Rabbiel Azim. Subhane Rabbiel Azim na ruku. Znači izgovaranje zikra Subhane Rabbiel Azim je od znači, vađiba namaza. Od vađiba namaza. Znači ruk, ruku kao ruku je šta? On je rukn Međutim, izgovaranje ovoga zikra subhana rabbil azim, on je šta? On je vađib. Dobro. Treći vađib namaza jesu riječi sami Allahu li man hamida kada se vraćaš sa rukua. Znači, kada se vraćaš sa rukua, govori sami Allahu li man hamida. Znači, kada izgovaranje riječi sami Allahu li man hamida, kada se vraćaš sa rukua, to je od vađiba namaza. Znači, da se vratiš sa rukua, to je rukn. Međutim, da izgovoriš sami Allahu li man hamida, to je vađib namaza. Međutim, ovdje je šehe ukazao i rekao lil imami wal munferidi. Imamu i onome koji klanja sam. Znači, vađib je onome koji, znači, kada čovjek klanja kao imam, kada se diže, vađib mu je da kaže šta? Sam je Allahu limen hamide. Čovjek kada klanja sam, vađib mu je da kaže sam je Allahu limen hamide. Ostaje treća osoba, koja osoba? Koja klanja iza imama. Ona neće govoriti kada se vraća sam je Allahu limen hamide ona neće govoriti sami Allahu li men hamida, nego nakon što imam kaže sami Allahu li men hamida, reći će Rabbena velike alhamd. Znači još jednom ponavljam, znači ovo je vađib, kada se vraća sa ruku, a međutim kome imamu i osobi koja klanja sama. Međutim osoba koja klanja iza imama, znači ona neće izgovarati, znači nije propisano kada je u pitanju ova osoba da se izgovara ovaj, ovaj zikr. Znači to je treći vađib. Četvrti vađib, kada se ispraviš, kada se digneš sa rukua, da kažeš Rabbana walakal hamd. Sami Allahu limen hamida, Rabbana walakal hamd. I ovdje, obratite pažnju, znači ovdje grešku čini jedan broj klanjača koji izgovara Rabbana walakal hamd kada ide na seđdu. Znači to je pogrešno. Znači čovjek kada se diže, kaže sami Allahu limen hamida, u svejećem položaju kaže Rabbana walakal hamd, ili eventualno još ako želi da prouči nešto do ova što je spomenuto u sunnetu Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam, I onda dok je u stojećem položaju, kaže Allahu ekber ide na seđdu. Znači neki ljudi kad odu na seđdu izgovaraju tekbir, to je pogrešno. Znači tekbir se izgovara, znači kada šta? Kada čovjek, kada krene da čini seđdu. I zato čovjek eh, kada se vraća sa rukua kaže Sami Allahu limen hamide, u kijamu, na kijamu kaže Rabbena velike alhamd, ili još ono što je prenešeno od ova, i zatim kaže Allahu ekber ide, ide šta? Ide na, ide na seđdu, ide na seđdu. Zatim, peti vađib namaza jeste izgovaranje Subhana Rabbi al-A'la na seđdi. Znači, izgovaranje Subhana Rabbi al-A'la na seđdi je od vađiba namaza. Međutim, kada kažemo izgovaranje Subhana Rabbi al-A'la i Subhana Rabbi al-Azim, mislimo da izgovor jedan put. Znači, sve ove zikrove da čovjek izgovori izgovori jedan put subhana rabbil a'la da izgovori jedan put subhana rabbil azim subhana rabbil azim jedan put subhana rabbil a'la jedan put ako poveća, ako izgovori više od toga, to je, to je pohvalno. Međutim, vađib je da izgovori samo, samo jedan put. Također, šesti od vađiba namaza jeste da čovjek između dvije seđde kaže Rabbi gfir li. Rabbi gfir li, wa qavlu Rabbi gfir li, bejne seđdetejni. Da čovjek izgovori Rabbi gfir li između dvije seđde. Znači, kod imama Ahmeda je ovo od vađiba namaza. Međutim, kod džumhur uleme to je pohvalno. Iako čovjek nije do sad praktikovao, neka zna da to treba da čini da čini, međutim ono što je prethodilo, znači inshallah i tala da u tome, da u tome nema griha. Međutim, kod ima Ahmeda, znači između dvije seđde, znači da kažeš rabbi gfirli jedan put, to je, to je dvađima, od vađima namaza. I ostalo su još dva vađima namaza, sedmi i osmi, a to je prvi tešehud i sjedenje na prvom tešehudu. Znači šta rekli smo, da posljednji tešehud je rukn, međutim prvi tešehud je vađub prvi tešehud je šta? Vađib. Ako bi ga čovjek ostavio, ako bi ga čovjek učinio i zaborava, neće se vraćati, nego će mu to nadoknaditi, nego će mu to nadoknaditi sehvi seđda. I zato prvo izgovaranje at-tahijatu lillahi wassalavatu wattajibatu, znači to je od vađiba, od vađiba izgovaranje i sjedenje. To je od vađiba namaz. Ako bi zaboravio, ako bi to zaboravio ili zaboravila, znači može to da nadoknadi, da nadoknadi se i seđda. Znači ovi osam stvari su od vađiba, od vađiba namaza. Koji su to? Znači prvo svi tekbiri mimo početnog tekbira. Zatim riječi Subhana Rabbil Azim na ruku. Zatim sami Allahu limen hamide kada se vraćaš. Zatim Rabbana walakal Rabbana walakal hamd. Zatim Subhana Rabbil A'la na seđdi. Zatim Rabbi gfirli između dvije seđde i sedmi, osmi, znači prvo sjedenje, prvo sjedenje, odnosno, jel, kad kažem prvo sjedenje, mislimo da imaju dva, dva sjedenja. Znači, prvo sjedenje i učenje, znači, etahijatu na tom prvom sjedenje, to su, to su, e, to su od vađiba, od vađiba namaza. Zatim, pisac je ovu kratku poslanicu završio sa govorom o tome šta je razlika između rukna i vađiba, i o tome smo govorili više puta, međutim, to ću ponoviti, kaže, fal arkanu, ما سقط منها سهوا او عمدا بطلت الصلاه بتركه كاج ركنوي ركنوي اكو izostanu سهوا او عمدا اذا براوا الى ناميرنو بطلت الصلاه بتركها نماز لا يسرا znači rukn ako se izostavi iz zaborava ili namjerno namaz je neispravan znači to je razlika između rukna i vađiba. Kaže, wal wajibatu ma saqata minha amdan batalati salatu bitarkihi. A kaže, vajibi, ono što se izostavi namjerno, namaz je neispravan. Znači da dođeš sad učiniš ruku i namjerno ne da kaže Subhana Rabbil Azim. I digneš se, namjerno s toho učinio, namaz ti je neispravan. Kaže, wa sahvan, a vajibi ako ostave se i zaborava, to jeste zaboravio si, džabarahu bi suđudi sahvi jabarahu bi sujudi sahwi nadoknadi će to sahvi seđda. Nadoknadi će to sahvi seđda. Šta je sahvi seđda? O tome ćemo inša Allah i ta'ala posebno govoriti. Znači sahvi seđda je propis e, koji e, propis, odnosno činjenje dvije seđde radi manjkavosti u namazu. Znači koje čovjek učini znači, e, prije salama ili posle salama. O tome ćemo inša Allah i ta'ala govoriti o svojstvu. Znači, jedan broj lome kaže poslije salama, drugi kaže prije salama, međutim ispravno je da čovjek uradi ili prije salama ili poslije salama ispravno je. Međutim, u lome se razilazi šta je bolje. Međutim, kažu sve jedno učinio prije salama ili poslije salama, znači sve je to ispravno. Znači, sve u lome kaže je složna da čovjek bilo kako da učini i seđu da, da mu je to ispravno. Međutim, jedni kažu prije seđde, jedni kažu poslije, jedni prave razliku određenim situacijama prije, određenim poslije i tako dalje. Međutim, ispravno je, kako god čovjek da postupi, da je ispravno učinio i da se ulema razilazi oko, oko ispravnosti. I o tome ćemo, inšala i tala, dodatno i posebno govoriti, kao što ćemo ukratko ponoviti, znači i svojstvo poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam namaza i one stvari koje su vezane za namaz, koje je bitno napomenuti, kao i one greške koje se, kao i one greške koje se često, koje se često dešavaju dešavaju među, među klanjačima. Ovdje napominjem na samom kraju, znači uz Allahu Tebarek i Teala pomoć završili smo ovo kratko odjelo i ovo odjelo pisati za, završio riječima, odnosno salavatu na poslanika alihi salatu wa salamu, sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam, i neke salavat Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porucu i na sahabe, neka salavat i salam na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i na njegovu porodicu i na njegovu i na i, i, i na njegove ashabe, znači sa ovim riječima je završio pisac ovo kratko djelo, ovu poslanicu. Međutim, e, želim da napomenem i kažem da je pitanje namaza e, velika stvar i bitna stvar. Znači, i spomenuli smo pitanje namaza, odnosno onoga koji ostavi namaz. Zatim, i kao i sami način obavljanja, odnosno svojstvo poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam namaza. I o stvari koju ukazuje na ovu jeste da Allah poslanika alaihi salatu wa sallam među ashabima, da, bi izla, da, da, da je izašao na mimbar, znači koji je da kažemo bio širi, znači nego mimbari, nego mimbari sada, znači da neko pogrešno razumije, pa je poslanik alaihi salatu wa sallam na mimbaru obavio namaz i klanio da ga ljudi vide i govorio im sallu kema raeitumuni usalli. Znači govori ashabima klanjajte onako kako vidite, kako vidite mene, kako vidite mene da klanjam. I zato propisi koji su vezani za namaz kao i greške i ukazivanje na greške koje se dešavaju među, među klanjačima su i kako bitne, znači za napomenti i, i ukazati na te stvari. Molim Allah, tebarek ta'ala, da nas se smiluje, da nam oprosti i da nam olakša naše traženje znanja i da učini inšala da se okupljamo i u buduće ovako zajedno uh, čitajući i studirajući dijela od islamskih učenjaka i da nam se Allah tabarik wa ta'ala smiluje i oprosti da nas uvede u džannat i okupi nas sa ashabima Allahu sa poslanicima i ashabima i dobrim ljudima i učenjacima ovog ummeta sallallahu ala Muhammedin wa ali wa sahbihi wa sallam wa sallam tasliman kathira. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح